Bai, bereziki, bueno, movimiento gasi ziren, e, e, Frantzia eta Iparraldean egoniko astean, ba, e, bereziki lehen e, deialdia mugitzen hasi ziren, aste buru horretan, e, egia esan behar dabe bai, lehenengo deialdia e, otxailan zeirako deitua zela, Deialde hori mugitu dutenak ez dira baserritarren eh, sindikatuak mugitutakoak, baizik eta dira jende personalki era korporatibo baten eta baita ere guk ikusten dugu hor daudela tirisanteen eta eh, horri eh, enpresen eta lobitako ordezkariak eta bar, ez? Bereziki bortizki jo dutelako sindikatuen aurka eta baita ere ba, alderdi politiko eta instituzioen kontra eta danok zaku berean sartuta eta nahiko nahiko itxusi, ez? Egia da, egin dutena da diskurso oso, oso populista bat, Eta horrek, eh, nekazi asko ere bereganatu dituzte eh, mobilizazioetara, eta hor bereziki hemen eh, Euskal Herren ere ikusi dugu, ba, bai araban eta baita ere Nafarroan, ba, lortu dutela jende ateratzea, ez? Traktori zuharri pila atera dituzte, baina badagia ere, benetan aldarrikapenetan ez dagoela nola baiteko ba, batasunik, ez da ere logikarik, ez? Eta, eta oso oso gauza kontradiktorioak eta kontraesankorrak plazaratzen ari direla, ez? Eta, bueno, aldiz behintzat, e, Bizkaiako Bizkaian hemen eh, lortu izan dugu ba sindikatuok eh, deitzea e, eh, ostira mobilizazioak elkarrekin eta behinipein ba, sindikatuen bidez antolaturiko e, ba, mobilizazioak e, izatea eta mesua beintza zentratza be bai, ez, hiru ardatz e, nagusitan. Egan nahi du mobilizazioa zatitua dela polarizatua? Bai, nik uste dut, e, izugarrizko traktore pila ikusten ari gara kaleetan, hori realitate bada, e, eh, SMG Euskal Herrian, baita ere, Estadu Espainiarrean, baina mesuak ez dira bateratuak. Hau da, mesuak eh, oso naztuak dira, e, ikusi dugu Frantzian ere e, egon direla, baina nola ere e, sindikatu bagoitzak bere mesuarekin eta eta barrez, eta horre e, mesu desberdinak egon aldira, eta hori zilegia da, bagoitzak jakin behar du ez, baina hemen dana oso oso nazia. Gutxienez, e, e, bai ikusi dugu, hemen Euskal Herrian, ba, hemen bizkaiatik eta bai lortu izan dugula apur bat, e, mesu bateratu bat, eta e, mesu logiko bat errealitatarekin lotua daukana plazaratzea, ez? Eta aipatzen dituen hiru ardatzak dira, alde batetik planteatzen dugu Europa maila momentu honetan diren eta e, negoziatzen ari diren e, merkatu libreko akordu guztiak geldi hasi behar direla, hor moratoria luze bat behar da, begiratzeko eta aztertzeko ze izango dituzten. Guk zuzenean aipatzen ari gara eh, Zelanda Berriko akordioa, e, momentu honetan ondino ratifikatu gabe dago, baina oso itxia dagoena eh, gure ustetan. Eta uste duguna da, gelditu behar dela, bereziki izango ditu ondorietako Europako merkatuetan. Bildotxa sartuko daugari eta baita ere esnea, ez? Eta horrek badaki guzarrekarriko duen e, e, Euskal Herriko merkatura eta Euskal Herriko eta da prezio jetxierak, ez? Hildo beretik eskatzen dugu ere, presioa izan behar dela, gure mozkinen presioa izan behar dela eh, sostengua gure lanarena, hau da, e, ekoizpenak, ekoizteko ditugun kostua, kurrituko dituzten presioa behar ditugu eh, baserritarrok, eta horretarako beharrezkoa da, merkatu erregulatza berriro. Hau da, merkatu asko, azke batek hori izdu bernatzen eta e, erregulazio hori legez egin behar da, direktibekin egin behar da. Hor erabiltzen dugu, eh, apur bat, e, <clears throat> adibide Estatu Espainiarran badago elikagaien katearen legea, horrendik ere, sakondu berdana eta garapena zehaztu berdana eta eragin egin berdana, baina uste dugu hori Europan ere ezarri barko litzatekeela, ez? Eta gero guk naiz eta bat egiten dugun e, Europako azken e, erreformaren estrategiarekin, baserreti maira deritzen e, estrategia horrekin, uste dugu hori aurrera eramateko planteatzen ari diren e, tresnak eta mekanismoak e, burokrazia kendu behar dutela. Hau da, burokraziaz jositako mekanismoak eta tresnak dira, eta e, horrek eragiten duena da, eraginkorra ez izatea, eta e, atzerakada bat e, erakustea baserritarren e, aldetik, ez? Orduan, e, mekanismo guzti horiek pakaren gestioarenak errestu behar dira asko. Ezin da burukrasek ezin ditu eh, bidean e, e, pausu guzti horrek e, jan, ez? Apurat, hiru hildo hietan zentratu dugu apurua gure gure